Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախա ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը կիրառել է ականանետ ընդունելություն լեղե նախագահի մոտ։ Հադրութի շրջանի ակնախպյուր գյուղում տեղի է ունեցել Արցախյան պատերազմում նահատակների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի բացման արարողություն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկա ամիսներին կայցել են տարածաշրջան։ Մեսրոպ Մաշտոց համասարանում կայացել է երկու թակավոր ռուսերեն պատմավեպի շնորհանդեսը։ Արցախի հարսանիքը լեռներում ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի թիմը Մոսկվայում կմասնակցի Մերձմոսկովյան կենտրոնական լիգայի 1/4 եզրափակչին։ Երևանում կայանալիք բրոնզկամարտի Հայաստանի առաջնությանը կմասնակցեն արցախցի 4 մարզիկ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 12-ին եւ լույս 13-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի երազական զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 90 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2300 գրակոց։ Բացի իրազեկային զինատեսակներից ադրբեջանական զինուժը շփման գծի հարավային ուղությամբ կիրառել է նաև 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ ըստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Դեսպան Անջեյ Կասպշեկին ընդունել են նաեւ Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը եւ արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք 3 հիշարժան օրեր Հադրութի շրջանի Ագնախբյուր գյուղում, տեղի ունեցավ Արցախյան պատերազմում ակնախբյուրցի նահատակների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի բացման արարողությունը։ Այդտեղ էր համայնքի ողջ բնակչությունը։ Ակնախբյուր էր ժամանել հանրապետության ղեկավարությունը նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Նրանք եկել էին ներկա գտնվելու, մեկ անգամ եւս հիշելու եւ հարգանքի турք մատուցելու այն տղաներին, որոնց արյան գնով այսօր կանգուն է ակնախբյուրը եւ ընդհանուր առմամբ Արցախ աշխարհը։ Առաջին ցաղիկները խոնարհվեցին նորակառույց հուշարձանին, որը կոչված է խորհրդանշելու ոչ միայն այդ բնակավայրի, այլ նաև Ուխտաձորի ծորակի Մայր Հայաստանից ու արտերկրից եկած եւ արցախցիների հետ կողքողքի կրված ազատամարտիկների սխրանքը։ Հուշակարը կանգնեցվել է Հանրապետության ոստիկանապետ Ծննդովակ Նախբյուրցի Կամո Աղաջանյանի, կառավարության զոհված ազատամարտիկների մարտական ընկերների եւ համագյուղացիների համատեղ ջանքերով։ Կոթողի հեղինակը արվեստագետ Ռոբերտ Ասկարյանն է։ Հուշարձանը պատկերում է, թե ինչպես հայր ու որդի ուսուսի տված պահում են խաչը։ Ինչպես նշեց համանքի ղեկավար Արթուր Բաբաջանյանը, ենթաշրջանի պաշտպանության համար մղված մարտերում նահատակվել է 120 նվիրյալ, այդ թվում 33 ակնախբյուրցի։ Հետպատերազմյան տարիներին չնայած հարաբերական հրադադարին, համանքի 4 երիտասարդ եւս նահատակվեցին հայրենյաց սահմանների պաշտպանության ժամանակ։ Դրամ է պատերազմի օրենքները։ Այդ չնայած փոքրերին ու մեծերին, յուղի զողերից ամենափոքր հրադադան 2 տարեկան է իսկ ամենամեծը փարադեպտատիվը 80 տարեկան։ Զոհվեցին տղաներ, հանուն ազատ ու անկախ Արցախին։ Նրան նահատակեցին, որ ասեմ մեր ապրեք ու արեք մեր հայրենիքում։ Շնասենք ու հզորացնենք մեր Արցախ աշխարհը։ Աշխարհ նրա ֆիզիկապես մեծ չէ, բայց հոգեպես միշտ մեծ է։ Իրենց բայու խորհուրդներով ու մտորումներով Հայրենիքի այս հատվածի պաշտպանության գործում Իրավանն ունի Արցախի հերոս Մանվել Գրիգորյանը, ում գումարտակի ջանքերի շնորհիվ պաշտպանվեց Խրմանջուղ Պլետանց Մելիքաշեն ռազմաճակատային գիծը։ Ուժարցանի բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի երկրապահ կամավորականների միության նախագահ գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանը կազմակերպության ներկայացուցչական պատվիրակության հետ այս հողի ջրից ծնվելով ձեզնով ապրելով ձեր հետ միասին թե հերոս եմ դարել թե գեներալ ձեր շնորհիվը ապրեք դուք։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք, միասնական լինենք Միջոցառմանը ելույթ ունեցան Գյուղի Վաշտի նախկին հրամանատար Խորեն Հովսեփյանը, ազատամարտիկի Այրի Ապետա Ամիրջանյանը, իսկ դպրոցականները հանդես եկան գրական գեղարվեստական մոնտաժով։ Միջոցառմանը նախատեսված էր նաև ապարքեվատրման արարողություն հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում ցուցաբերած անձնական արիության եւ ի նշանավորում են հաղթանակի տոնի ԼՂՀ պաշտպանության բանակի կազմավորման եւ Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձերի Արցախի նախագահը մարտական ծառայություն մեդալով ապարգևատրեց ենթաշրջանի մի խումբ ազատամարտիկների։ Իր խոսքում հանրապետության ղեկավարը կարևորեց նման հուշարձանների կառուցումը, նշելով, որ այն յուրահատուկ ուխտավայր է դառնում գալիք սերունդների համար։ Երբ մենք մասնակցում ենք նման միջոցառումների, մենք ոչ միայն խոնարհվում ենք մեր զոհված ընկերների հիշատակի առջև, ոչ միայն մեծարում ենք նրանց, ովքեր անցել են այդ հռավոր ուղին, այլ նաև մենք մասնակցում ենք երթման արարողության։ Մենք մեկ անգամ եւս երթվում ենք, որ դեռն ենք մեր նվաճումների եւ դժվարությունների եւ անպայման ավարտին ենք հասնելու մեր զոհված ընկերների կիսաթողած գործը։ Պարգևներ, պատվոգրեր, թանկարժեք նվերներ հանձնվեցին նաև Պաշտպանության նախարարության, Արցախի ազատամարտիկների, Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միությունների կողմից, իսկ համանքի ավական ու որոշմամբ Արցախի ոստիկանապետ Կամո Աղաջանյանին շնորհվեց ակնախբյուրի պատվավոր քաղաքացու կոչում։ Հուշահամալիրի մուտքը երիզող կարմիր ժապավենը կտրեցին համանքի ղեկավար Արթուր Բաբաջանյանը եւ զոհված ազատամարտիկի թորնուհի Վալերիա Ամիրջանյանը։ Հուշակարն օրնեց շրջանի հոգեվոր հովիվ Տեր Մատթեոսը։ Միջոցառմանը ներկային վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզին, Քյուրեր Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մայիսի 12-ին Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական դպրոցի ունկնդիրներին։ Խորհրդարանի ղեկավարը դիվանագիտական դպրոցի ուսանողներին ներկայացրել է Արցախի օրենսդիր մարմնի անցած ճանապարհը, անդրադարձել 6-րդ գումարման ազգային ժողովի կազմին, կառուցվածքին, քաղաքական ներկայացվածությանը եւ մի շարք առանձնահատկությունների։ Պատասխանելով հյուրերի հարցերին նա անդրադարձել է Արցախի նոր սահմանադրությամբ նախատեսված նախագահական կառավարման համակարգի առանձնահատկություններին։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական դպրոցի ընկերներին այսօր ընդունել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ողջունելով հյուրերին վարչապետը կարևորել է ապագա դիվանագետների արդեն ավանդական դարձած այցը Արցախ։ Արայիկ Հարությունյանը դիվանագիտական դպրոցի ունկնդիրներին ներկայացրել է վերջին տարիներին Արցախի տնտեսության ձեռքբերումները, ինչպես նաև անդրադարձել է հիմնական խնդիրներին եւ դրանց լուծման ուղղությամբ կատարվող քայլերին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը եւ այլ ուժային կառույցներ վերջին օրերին կեղծ հայտարարություններ են տարածում Ադրբեջանում հայկական հետախուզական ցանցի բացահայտման եւ նրանց կողմից ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու մասին։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հայկական կողմը դա գնահատում է որպես ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության նոր ու ավելի հերուն գնացող սադրանք։ Հայաստանը՝ ի տարբերություն ադրբեջանական կողմի, ահաբեկչական գործողությունները երբեք չի դիտարկել որպես ռազմական գործողությունների միջոց եւ մեթոդ, գրել է նա։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն առաջիկա ամիսներին կայցելեն տարածաշրջան։ Այս մասին հայտնել է ամերիկացի համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը։ Մենք ծրագրում ենք հաջորդ այցելությունը մայրաքաղաքներ։ Ամենայն հավանականությամբ դա կլինի հունիսին կամ հուլիսի սկզբին, հայտնել է նա։ Դիվանագետը նաև նշել է, որ իրենք կցանկանային, որ նախագահները նորից հանդիպեին ու որքան շուտ այնքան լավ։ Հիշատակ Արցախի ազատագրման եւ պաշտպանության համար զոհված զինծառայողների երրատոնի կապակցությամբ Դաշուշեն գյուղի մոտակա բլուրներից մեկի վրա տեղադրվել է 50 մետր բարձրությամբ լուսատու խաչ։ Այն իր մեծությամբ երկրորդն է Եվրոպայում։ Ամենամեծ խաչը, հազարամյակի խաչը Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում է։ Երեք Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոցամասարանում տեղի ունեցավ երկու թակավոր ռուսերեն պատմապեպի շնորհանդեսը։ Այն Բերձորի առաջին վերաբնակիչներից մեկի Արմեն Պետրոսյանի առաջին գիրքն է, թեպետ նա ստեղծագործել սկսել է վաղուց։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Երկու թակավոր պատմավեպը վերաբերում է Տիգրան Մեծի թակավորության ժամանակաշրջանին։ Հարցին թե ինչու է նայր ստեղծագործության համար ընտրել հենց Տիգրան Մեծի թակավորության շրջանը, Արմեն Պետրոսյանն ասաց, որ պատճառները մի քանիսն են։ Նրա խոսքով նախ Տիգրան Մեծի կերպարը անարթարացիորեն գրեթե դուրս է մնացել մեր գրականությունից, մինչդեռ մենք պետք է հպարտանանք, ինքներս իմանանք ու աշխարհին պատմենք մեր պատմության այդ պանծալի շրջանի մասին, եւ երկրորդ ինքը փորձել է գտնել մեր ազգային դիմագծի, մեր որպիսությանը վերաբերող հարց հարցերի պատասխանները Ես հասել եմ այն դարձիքի, որ շաշաբանում մենք ինքներս ենք մեղավոր, պետք չի մեղադրել ինչ որ արտաքին ճշնամուն։ Նրանք ուղակի օգտվել են մեր այդ բացասական պահերից եւ փորձել են հասկանալ ինչու ենք այդպիսի։ Դրա համար ստիպված եմ եղել գնալ խորքերը դարերի, որ ժողովուրդը ոնց է կայացել, ազգը որպես որպես մշակույթ, որպես արժեքներ, ավանդույթներ։ Այսինքն կարելի ասել, որ մեր օրերի խնդիրների հարցերի պատասխաններն եք որոնել այն շրջանում։ Այո, որոնք գալիս են շատ խորքից պատմության խորքերից։ Ամբողջ երկու տարի Աշոտ Պետրոսյանը զբաղվել է տարբեր սկզբնախբյուրների ուսումնասիրությամբ։ Ըստ նրա, որևէ տեղեկատվություն հավաստի համարելու համար պետք է հաստատվի առնվազն երկրորդ աղբյուրի կողմից։ Աշխատել եմ ոչինչ չաղավաղը, ինչքանով որ հնարավոր էր օբյեկտիվն է եւ հիմնվել միայն պատմական փաստերի վրա։ Շնորհանդեսին ներկա էին Արմեն Պետրոսյանի ընկերներն ու գործընկերները, որոնք եկել էին Բերձորից։ Նրանցից շատերն արդեն կարդացել են գիրքը եւ միջոցառման ժամանակ շնորհավորանքներից զատ նաեւ խոսեցին իրենց տպավորությունների մասին։ Հայոց լեզվի եւ գրականության մասնագետ Վոլոդյա Գալստյանը գիրքը կարևորեց հենց քարոշչական տեսանկյունից, որովհետեւ հեղինակը ներկայացնում է երբևէ գոյություն ունեցած ամենահզոր հայկական պետությունը։ Այդ պետության հզորությունը այս ստեղծագործության միջոցով մեր խնդիրն է ներկայացնել դրսում որ մենք իրոք հզոր պետություն ենք եւ դուրսը դրսում զգան եւ մենք էլ զգան մեր հզորությունը։ Միջոցառումն առհասարակ տարբերվում էր այլ շնորհանդեսներից այն առումով, որ հետևելով հեղինակի խնդրանքին մասնակիցները խոսեցին ոչ միայն գրքի արժանինքներից, այլև թերություններից։ Ընթերցասեր Գոհար Գալստյանն իր տպավորությունների մասին ասաց. Ինձ չի բավարար էր մենակ, ասենք, գեղարվեստական մասը։ Ինձ համար ցանկալի կլիներ, որ երբ կարդում ես գեղարվեստական պատմավեպը, այ այնտեղ եկողցիները վարգում են, ասում են նրանց սնդակի տակից դուրս ցարած փոշին կոկոտ լցվի։ Քրտինք եւ ուտը, քիթը խուտուտա։ Ես այդ առումով մի փոքր թեր եմ գտնում ընդհանրապես։ Միգուցե դա գալիս է մարդու ավելի շատ զգացմունքային լինելուց կամ ավելի պակաս, ամեն դեպքում շատ լավն էր։ Ուշագրավ է, որ Տիգրան Մեծը այնուամենայնիվ վեպի հեղինակի Աշոտ Պետրոսյանի հերոսը չէ։ Հայոց արքայից արքայի մարդկային կերպարը հերու է կատարյալ լինելուց նկատում են նա։ Այդուհանդերձ Տիգրան Մեծը հաստատեց հեղինակի մտորումներն այն մասին, թե չկա ճակատագիր հասկացություն։ Մարդն ինքը, ազգն ինքն է կերտում իր ճակատագիրը, իր ներկան ու ապագան։ Ու պետք չէ սեփական սխալների համար այլ մեղավորներ փնտրել։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուգլաս Մակլուրեր Այսօր Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ Շնորհալիներ 2017 հանրապետական 12-րդ մրցույթ փառատոնը։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Հայաստանի Հանրապետության շնորհալիների Իզաբել կենտրոնը իր ստեղծման 25-ամյակին ընթառաջ Հայաստանում եւ Արցախում կազմակերպում է շնորհալիներ 2017 հանրապետական մրցույթ փառատոնը։ Փառատոնի նպատակն է հայտնաբերել նոր շնորհալիներ, աջակցել նրանց եւ հայտնաբերած նոր շնորհալիներին ներկայացնել Հայաստանում, Արցախում եւ արտերկրում։ Մրցույթին մասնակցում են հանրապետության 10-ից 20 տարեկան պատանիներ եւ աղջիկներ։ Փառատոնին իրենց մասնակցությունն են բերել ինչպես անհատ կատարողներ, այնպես էլ համույթներ։ Պարարվեստ Ժան Ծանրում իր ելույթով փառատոնը բացում է Շուշիի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնը։ Մարիամ Ղալայանը ներկայացնում է Մարտակերտի շրջանի Վանկյուղի արվեստի դպրոցը։ Ուրախ է, որ մասնակցում է այս միջոցառմանը։ Բարելու ենք երկու բար, մոկաց հարցներ եւ Շիրազի գովքը, երկու տարբեր բնույթի բարեր ենք բարում, հույս ունենանք ինչ որ տեղ կգրավենք։ Իսկ ահա Շուշիի Նարեկացի արվեստի միության տնօրեն Հայկ Պապյանը համոզված է, որ իրենց համույթը կզբաղեցնի առաջնային տեղեր։ Շուշին միշտ հաղթում է։ Շուշի 25-ամյակն է, ոնց չէ հաղթի։ Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Պետրոս Ավակ Քահանամալյանը նույնպես մասնակցում է փառատոնին։ Նախքան մեկնարկը Քահանան ծանոթացել է մասնակիցների հետ եւ տեսել մի քանի փորձնական կատարում։ Նրա խոսքով արդեն ակնհայտ է թե ինչ մրցույթ է լինելու եւ ինչպիսի շնորհալի մասնակիցներ են ի հայտ գալու։ Իզաբել մշակութային կենտրոնը Արեցյան հարաբերական թեմի Հովանու ներքո է գտնում եւ անմիջապես մեր առաջնորդական փոխանորդի գերաշնորհներն ավասար Սրբազան arczepiskoposի եւ բազմաթիվ միջոցառումներ ենք ունեցել շնորհարիների հայտնաբերելու համար Հայաստանի տարբեր մարզերից եւ ուրախ եմ որ մենք այսօր Արցախի հողի վրա ենք գտնում եւ Արցախի շնորհալի երեխաներին պետք է մենք լսենք այս մրցումը անցկացնենք Նշենք, որ Արցախից մրցույթ փառատոնին մասնակցում են ընդհանուր թվով 425 պատանիներ եւ աղջիկներ, ովքեր ներկայացնում են Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան Արվեստի քոլեջը, Արցախի երաժշտական եւ պարարվեստի դպրոցները, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոններն ու մշակույթի տները։ Փառատոնի գալահամերն ու մրցանակաբաշխությունը կկազմակերպվի հունիսին Երևանում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Արցախի հարսանիք լերներում ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի թիմը մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք մասնակցելու Մոսկվայի եւ Մերձ Մոսկվայի կենտրոնական լիգայի 1/4 եզրափակչին։ Քառորդ եզրափակիչը տեղի կունենա Մոսկվա քաղաքում Պլանետա ԿՎՆ դահլիճում մայիսի 17 Այսօր Կիևում կկայանա Եվրատեսիլ 62-րդ միջազգային երկի մրցույթի եզրափակիչ փուլը։ Բեմ դուրս կգան 26 մասնակից երկրների ներկայացուցիչները։ Եզրափակչում ելույթ կունենան երկու կիսաեզրափակիչների 20 հաղթողները, մեծ հնգյակի երկրները՝ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Իսպանիա եւ Մեծ Բրիտանիա եւ Ուկրաինան որպես հյուրընկալող երկիր։ Հաղթողը կորոշվի հերոստադիտողների քվեարկության արդյունքներով ու պրոֆեսիոնալ ժյուրիի գնահատականով 50-50% զայների հարաբերակցությամբ։ Այսօր հաղթող երկի համար կքվեարկեն մրցույթի մասնակից բոլոր 42 երկրները։ Մարզասերների համար Աբխազիայի առաջին նախագահ Վլադիսլավ Արզիմբայի հիշատակի նվիրված այդ երկրի Գագրա քաղաքում մայիսի 10-ին մեկնարկած ֆուտբոլի վետերանների 6-րդ միջազգային մրցաշարին Արցախի ֆուտբոլի վետերանների հավաքականը հանդիպել է Ռուսաստանի Պյատիգորս քաղաքի հավաքականի հետ։ Հանդիպումն ավարտվել է ոչ ոքի եւ անցկացված հանդիպումների ընդհանուր արդյունքով առաջին տեղով դուրս են եկել 4-րդ եզրափակիչ։ Մայիսի 14-ից 21-ը Երևանի Դինամո մարզադահլիճում տեղի կունենա ավակ տարիքի պատանիների բռնցքամարտի Հայաստանի առաջնություն, որին մասնակցելու են նաև Արցախցի 4 մարսիկ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 14 ցելսիուսը 22-ից 25 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց